U ime Allaha, svemilosnog, samilosnog. Alif Lam Zar misle ljudi da će biti ostavljeni? Ako kažu mi vjerujemo i da na kušnju stavljeni neće biti. A mi smo na kušnju stavili i one prije njih. Pa je Allah doista ukazao na one koji zbore istinu, a ukazao je i na lažljivce. أم حسب الذين يعملون السيئات Zar misle oni koji zlodjela čine da će nama umaći? O, loše li prosuđuju oni? A ko se nada susretu s Allahom? Pa od Allaha određeno vrijeme će doći. On sve čuje i sve zna. A pa onaj ko se bori, pa za sebe bori se. Doista je Allah neovisan od svih svjetova. A onima koji vjeruju i rade dobra djela, doista ćemo prekriti ružna djela njihova. I sigurno ćemo ih najljepšom nagradom nagraditi za ono što su oni činili. Čovjeku smo oporučili da roditeljima svojim dobro čini. A ako te oni budu podsticali da drugog ravnim smatraš meni, o čemu nikakva znanja ne posjeduješ ti, nemoj ih slušati. Meni ćete se vi vratiti, pa ću vas ja obavijestiti o svemu što ste činili. A one koji vjeruju i rade dobra djela, sigurno ćemo mi među dobre ljude uvesti. وَمِنَ Ima svijeta koji veli Vjerujemo u Allaha mi On smatra da je zlostavljanje ljudsko kao i Allahova kazna. kada dođe pomoć od gospodara tvoga, sigurno bi rekli. Pa, uz vas smo bili. A zar Allah nije taj koji dobro zna šta je u ljudskim grudima? Allah sigurno zna one koji vjeruju i On sigurno zna one koji su Wa وقال a oni koji ne vjeruju vele onima koji vjeruju. Naš put slijedite vi, a mi ćemo vaše grijehe nositi. A ne bi oni ponijeli ništa od grijeha njihovih. su zbilja samo lažljivci. Ali će sigurno nositi bremena svoja i još jedna bremena uzu svoja bremena. i bit će na danu sudnjem doista pitani za laži koje su iznosili. A mi smo Nuha poslali njegovu narodu. pa je među njima ostao 50 manje od hiljadu godina. Pa ih potop zahvati zato što su bili nevjernici. Pa smo njega i on na lađi mi spasili. I znakom lađu svjetovima učinili. a Ibrahima kad je rekao narodu svome Allahu robujte i njega se bojte to vam je bolje da znadete kumirima robujete i potvore smišljate. Doista, oni kojima se vi mimo Allaha klanjate, nisu u stanje dati vam ikakve obskrbe, nego vi od Allaha tražite obskrbu. Robujte njemu i zahvaljujte mu. Njemu ćete se vi vratiti. ako vi mene ulaz ugonite. Pa lažnim su poslanike smatrale i prije vas zajednice. A poslanikovo je samo da jasno obznani. zar oni ne vide kako Allah započinje stvaranje i potom ga opet daje? Doista je to Allahu lahko. reci, putujte po zemlji vi, pa vidite kako je on započeo stvaranje. I potom će Allah i drugi put obnoviti stvaranje. doista je Allah svemoćan. On kažnjava koga hoće a samilost dariva kome hoće. Njemu ćete se povratiti vi. vi kazni njegovoj ne možete umaći ni na zemlji ni na nebu. I osim Allaha vi nemate ni zaštitnika ni pomagača. oni koji podiču Allahove znake i susret s njime, takvi su u očaju sprem milosti moje i takvima pripada kazna bolna. naroda njegova nije bio drugi osim što bi rekli Ubijte ga ili ga spalite vi Pa je njega Allah iz vatre spasio čega su u tome znaci za ljude koji vjeruju? A on reče, vi ste se prihvatili mimo Allaha kumira, da biste međusobno prijateljevali u životu ovo svjetskom. Zatim ćete na danu sudnjem jedni druge poricati i jedni druge ćete proklinjati. Stanište vaše vatra će biti. Vi pomagača nećete imati. I Lut mu povjerova. A Ibrahim reče Zbilja ću se iseliti na putu gospodara svoga. On je doista silan i mudar. a mi smo mu Ishaka i Jakuba podarili. I među potomstvo njegovo poslanstvo i knjigu dali, a njemu na svijetu ovom njegovu nagradu podarili. na svijetu onome bit će on od dobrih ljudi. I luta kad on reče narodu svome Zar razvratu pristupate vi kakav nije počinio prije vas niko od ljudi. Zar vi doista pristupate muškarcima i presrećete na putevima i činite ogavne stvari na vašim susretima. فما كان جواب قومه A odgovor naroda njegova nije bio drugi osim što bi rekli Daj nam ti kaznu Allahovu ako si od ljudi istiniti. Gospodaru moj, govorio bi Lut, meni protiv naroda razvratnog pomozi. وَلَمَّا kad izaslanici naši Ibrahimu radusnu vijest donesoše, rekoše Mi ćemo uništiti stanovnike ovoga grada jer njegovi su stanovnici zbilja nevjernici. reče Doista je lut u njemu Mi dobro znamo ko je u njemu Oni odgovoriše Zbilja ćemo njega i porodicu njegovu spasiti osim žene njegove. Ona će s onima biti koje će prašina prekriti. I kad naši izaslanici Lutu dođeše, se zbog njih u nelagodi nađe i tjeskobi, a oni rekoše, ne strahuj i nemoj žaliti. ćemo tebe i porodicu ti, osim žene tvoje spasiti. Ona bit će od onih koje će prašina prekriti. Mi ćemo zbiljan na stanovnike ovoga grada kaznu spustiti s neba zbog onog što su griješili. Od njega smo mi znak jasni ostavili ljudima koji budu pameti imali. A u Medijan posla smo brata njihova Šuajba, pa je rekao O moj narode, Allahu vi robujte, i onom se svijetu nadajte. I po zemlji nerede čineći ne hodite. Pa su ga ulaž utjerivali i zadesi ih potres strahoviti. I u svojim kućama osvanuše mrtvi, hladni. a i Ada i Semuda. Vidljiva su im njihova staništa. I šeitan im je lijepim pokazivao djela njihova. I odvraćao ih, iako bijahu uviđavni od pravoga puta. Karuna i Faraona i Hamana. Njima je došao Musa sa jasnim znacima. وَلَقَدْ جَاءَهُم I oni su se uzoholili na zemlji, pa ih je stigla kazna. I sve njih smo zbog grijeha njihovih kaznili. Na neke smo vjetar, pješćani i prašini poslali. Neke je strašan povijek uništio, a neke smo u zemlju mi utjerali. A neke pak potopili. Allah nima nije učinio nepravde. nego su sami sebi nepravdu učinili. Primjer oni koji mimo Allaha uzimaju zaštitnika jeste kao primjer pauka. on sebi isplete kuću. A zbilja, kuća najslabija upravo je kuća paukova. Nek znadu, Zaista Allah zna da oni koje oni mimo njega prizivaju nisu ništa. A on je silni i mudri. a to su primjeri. Ljudima ih navodimo mi, a ne shvaćaju ih drugi osim znalci. je s istinom nebesa i zemlju stvorio. U tome je doista znak za vjernike. ukazuj im od knjige što ti se objavljuje. I namaz klanjaj ti. Doista, namaz odvraća od razvrata i ogavna djela. I sjećati se Allaha, poslušnost je najveća. Allah zna šta vi radite. تصنعون ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن I sa sljedbenicima knjige ne raspravljajte vi, osim na način najljepši. ne i sa onima među njima koji su nepravedni. I recite, Mi vjerujemo u ono što je nama objavljeno. i što je vama objavljeno. A naš Bog i vaš Bog jedan je i njemu smo mi predani. i njima, i tebi mi knjigu objavljujemo. A onima kojima smo mi knjigu dali i u ovu vjeruju, A i među ovima ima neki koji u Kur'an vjeruju. loše znake samo nevjernici poriču. Ti nisi prije ove kazivao ni jednu knjigu. Niti si desnicom svojom pisao ikakvu knjigu. A da jesi, tad bi posumnjali lažljivci. Nego su ovo ajeti jasni u grudima onih kojima je znanje dato. Naše znake samo silnici poriču. I govore, pa zašto mu od gospodara njegova kakva čuda nisu poslana? da su samo u Allaha. A ja sam samo opominjatelj jasni. Pa zar njima dosta nije što mi tebi knjigu koja im se kazuje objavljujemo? الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة Doista je u tome milost i opomena za narod koji vjeruje. Ti reci, dovoljan je Allah svjedok između mene i vas. On zna sve što je na nebesima i na zemlji. A zbilja, oni koji vjeruju u laz, a ne vjeruju u Allaha. Takvi su gubitnici doista. I požuruju te s kaznom. A da nije roka unaprijed određenoga, njima bi došla kazna. A nenadano će im doći neće ni osjetiti. Požuruju te s kaznom, a doista će džehennem sve nevjernike obuhvatiti. Na dan kad ih kazna bude prekrivala i iznad njih i ispod nogu njihovih, a on rekne iskusite ono što radili ste. O robovi moji koji vjerujete Zbilja je zemlja moja prostrana I samo meni vi robujte Svako živo biće smrt okusit će. zatim ćete se nama vi vratiti. A one koji vjeruju i rade dobra djela, nastanit ćemo u sobama dženneta. ispod kojih teku rijeke. U njima vječno ostaće. Divne li nagrade onima koji su dobro radili? onima koji su se strpjeli i na svoga gospodara oslanjali. A koliko li samo životinja ima koje ne skupljaju obskrbu svoju? Allah njih, a i vas, obskrbljava. وإياكم وهو I on sve čuje i sve znajući je. العليم ولئن pa i da ih upitaš. Ko je stvorio nebesa i zemlju i podčinio sunce i mjesec? Sigurno bi odgovorili Allah. Kuda se onda okreću? Allah obilno obskrbu dariva kome hoće od svojih robova, a nekima i uskraćuje je. Allah zbilja zna sve. A ako ih upitaš ti Ko s neba spušta vodu? I njome oživljava zemlju nakon obamrlosti njene. Allah sigurno reći će. reci, hvala Allahu. Ali većina njih ne razumije. Život na ovom svijetu drugo nije osim igra i zabava što je, وإن الدار a kuća ono svjetska, الآخرة لهي zbilja, pravi život je. الحياة لو Kad bi samo oni znali. يعلمون فإذا kad se u lađu oni ukrcaju. Allaha iskreno vjerujući tada dozivaju. A kad ih on do kopna spasi, oni na jednom njemu druge smatraju ravnim. da bi tako nezahvalni bili na onom što smo im mi dali i da bi uživali a znat će oni I Zar ne vide oni da smo hram sigurnim učinili mi, dok se svijet otima i pljačka oko njih? Zar da oni vjeruju u laž, a nezahvalni su na blagodati Allahovoj? ima li nepravednijeg od onoga koji iznosila na Allaha i poriče istinu koja mu dolazi. Pa zar nije onda u džahennemu stanište nevjernika. A one koji se budu radi nas borili, mi ćemo zbilja našim stazama naputiti. وَإِنَّ Allah je doista sa dobročiniteljima.